Joana Faltxarikin eh, beraz zuzen bideaz mintzatuko gira, egunon Joana? Egunon. Eta zigor kodea Espainian, zergatik, eh, kambiamenak aipu baitira, lehenik eh, zer da susen zigor kodea? Zigor kodea orokorrean gizarte batean legez kontrakoak diren ekintzak definitzeko baina zenen tresna da. Suposatzen da, gizarte horren oinarrizko baloreak babesten dituelako kode Eta bestalde, legez kontrako ekintza horien ondorioak ere, aurre ikusten dira oren, kode horietan, zer dira, bedira, arriskatzen diren zigorak. Oren, interesgarria da, eta usu erraiten da, uh, zigor kode bat, e, gizarte baten ikuspegi penalaren islada dela. E, gizarte bat errepresiboagoa balimada, be, kode zigortzaileago batukanen du, edo gizartea ba, beste ikuspegi batetik uh, kokatzen bali mara, gehiago bergizartera zealdetik, beste, beste ikuspegi bat ukanen du zigorko horrek. Errealitatean, faktore hainitz eh, sartzen uh, dira kondutan zigorkodearen eraketa eta bilakaeran, eta hori agertzen da eh, lege mugimenduetan, eh? ez da bakarrik gizartearen ikuspegia beste gauza hainitz sartzen dira hortan. Zer dira Prisezki, memento untako tendentziak? Be, askina hasiak dira, uh, momentu untan frantzian adibidez, azken gertakarien ondorioz, terrorismoaren eh, kontrako borrokaren aitzakiarekin, eh, lege berri bat hartu nahiko dute, eta jadanik hartu dute bat duela zonbait hilabete, bon, ez, ez gira hortan txartu, haipatu dugu jadanik kroniketan, baina... Uh, tendentzia hori markatu da terrorismoaren kontrako borrokaren tendentzia. Baina bestalde, bada beste tendentzia bat ere frantzez legidean, uh, e, 2000 ama laueko agorilaren ama bostean hartua izan den lege batekin, adibidez, aipatu duguna baita ere beste kronika batzuetan, tobiera legea. Eta lege hori batzuek laksista uh, e, bezala uh, deskribitu dute, eta um, zigorren sistema nolazai berriz antolatzea proposatzen baitu. Bai, oden tendentzia hori pixkoan da. Eta, eh, aipatzen bai genuen, Espainiako uh, eh, zigorko dea guain eh, berriz bozkatu baitute aldaketa bat, be, hori aldiz biziki garrera zigortzaile batetik uh, aurre da. Oden, aspaldiko asmoa du uh, pepek egitasmo horrekin gauzatzen, batzuk reakzionarioa dela erraiten luketean, kodigo hori, tendentzia bat argiki zigortzailea islatzen baitu. Oden, ez da hori pasatua, lege hori, lehen bozkatu egine izan da uh, kongresuan, diputatzen kongresuan, bai, bigarren irakorketa eginen da senatuan, uh, baina hor, mm, alderdi populara gehiengo osoa baitu, segura ze pasatuko da, arazorik gabe. Eta zertan dira aldaketak, zer aipatzen da? Espainiako uh, zigorko de berri horrek, aipatzeko ma, aldaketa initzek hartzen ditu, bi espimaratzen dira orokorrean, lehenan da, um, alde batetik, zigor gogorak presondegia bereziki, pentsatua da ordenuaren kontrako delituentzat. Zer dira delitu horiek, dira uh, eh, legezkanpoko manifetan parte hartzea, or, eh, legezkanpokoak dira botereak baimendu ez dituenak. Eh? Protesta horietan parte hartzeko deialdiak zabaltzea, adibidez Facebook edo Twitteren bidez, edo uh, polizien kontrako mehatxuak manifa horietan uh, egitea, edo poliziaren kargak filmatzea eta irudi horien zabaltzea. Olako ekintzak dira biziki gogorki zigortuak, zigorko de berri hortan, Be, zer da, da azken urteetako milaka protesta sozialak, eh, Espainian diren protesta sozial guzia horien kontrako er, erantzun bat da hori alde batetik. Beste berezitasuna da e, bizi guzirako presondegi kondena pentsatua duela zigorko de berri horrek. Hadean, jadanik errealde hainitzetan badira zigor horiek, eh, bizi guzirako presondegi kondenak. Mm, Espainiak berak azken ama bost urteetan bere legidia indartu um, adibidez lege antite horresten bidez, berrogei urte osoko zigora posible da jadanik, eh, aznarren garaitik Espainian. Ordan, bizi osorako zigorra, da urratz bat gehiago, jarrera zigortzaile edo errefresi boan. Um, Zerrentzat da zigor hori, da krimen lahien zat, erailketa anitzak edo eh, genozidio kasuen zat adibidez. Baina kritika initz zerrez ebitzen ditu, nola ez, eh, zigor batek, uh, giza aldeko elkarteen bidez, baita oposizio sozialistaren bidez astapen batean, gero azkenen bozkatu baldin badute ere. Eta zer da horren aldeko argumentua, PPK emaiten duena, da zigor, zigortua den pertsona frogatzen alko duela e, bergizarteratzeko pres dela. Zaila da, ala ere, e, pentsatzea, nola goita ma bost, edo bai borte preso egon onduan, e, presoak nola frogatzen alko duen bergizarteratzea, ez baita bat ere zehaztua legean. Hori pixka bat, e, oino lanoetan gelitzen da.